Ezaburi ya kikumi ikumi na ibiri Oburungi bo muntu bikorwabye Omkama asingizibwe haleluya Kirimugisha niwe muntu atina omukama Ogo ashemererwa muno emihango ye Bayijukurube baliba manzi omuihanga Oruzaro romugorogoki ruligira omugisha enjuye teburwa itunga na bwegobe nobugorogoki tibulichweka eirairiona abagorogoki omwirima tigubatanga kubona mushana omkama agirekisha obuganyizi nobugorogoki omuntu akolera banu na abaora taburwa agoshoko omubigirobye akoza amazima omugorogoki tali yuguma aliijukwa airayiona ebyakatozi tibimutinisa omutimagwe gugumire ayesiga omukama wenka omutimagwe tiguyuga tatina alemwe abone ebyayendera ababishabe tagira bwimi agabira abanaku aikara no bufurabwe ebiro byona agire kitinwa mara bamukunira Omunyarwango kubonebi atamwa anena amaino mara ashuba awao ekyo mubi ayenda takibona